zikurikira yabuze ari menshi cyane ndetse turagira ubwoba tukibaza yuko ngira ngo dutewe twari tuzi ko hari umubanyi mwiza tugiye kuronka w'umupolisi Bamwe mu baba muri quartier ya kabiri ya zone ya Buterere baridoga ko umubano wabo hamwe n'umupolisi ahaba utifashe neza. muganga Silver Sakubu yanonoso ibijanye n'ingwara zifatira mu mitsi yo mu mutwe atuyagira muri bucana yandi y'amagara y'abantu yo kuri no wa kabiri ingwara yihahamuka Dorine Uwimana ari mu winga bw'ivyuma nayo Eline Bere nibigira ayahagarariye ku bw'uruganda rwa Radio Isanganiro Isa nongere ndabaramutse aya makuru tuyahere mu gisata cy'umutekano hari ishika ku mirongo ibiri n'itatu yo muri quartier buterere ya kabiri ivuga ko ibangamiwe n'umupolisi w'umubanyi haraciye hafi amezi atandatu basigura ko babuzwa kuvoma hakoreshejwe n'inkoho bagasaba abajeje umutekano gukemura ico kibazo nayo uwo yidogegwa arahakana ivyo yagirizwa akavuga ahubwo ko bamwe muri abo bamwidogera harabaza kumutera amabuye kuri ivyo urongoye zone buterere avuga ko ico kibazo akizi ko bagiye kugikurikiranira hafi ngo bagitorere inyishu ni inkuru ya honera muco abo namyegihugu ho muri zone buterere quartier buterere ya kabiri guhera ku ibarabara rya 19 gushika ya mirongo ibiri na rimwe bakoraniye hamwe bidogera umubanyi wabo w'umupolisi aho hibonekeza ku rupangu rw'umwe muri abo aho umusoro yaciye bakemeza ko ari uwo mupolisi yarashe ino mu butere tuhamaze nk'imyaka ishika nkandwi kuva tuhashitse no kuri ibyo bintu by'amabuye twe ntabyo twahora twumva muga guhera hashitse ibyo bintu by'amabuye urumva yaciye avuga ngo ngo biriko biravuga ngo n'abanyagihugu ngo babimutera urumva yatanguye apfungisha abantu batatu kandi igihe bari mu gasho ibyo bintu byaguma bivuga twari tuzi ko ari umubanyi mwiza nshya tugiye kuronka w'umupolisi tukibaza ati tuzoja turonka umutekano mpambavu yacu mugabo itariki cumi na zitandatu z'ukwa gatanu mpere hafi yararasi kuva isaha zine n'iminota mirongo itatu abajije umutekano barabyumva baca baraza gutabara abanyagihugu bo ku buterere bavuga ko batekewe n'ubwoba bagasaba abajejwe umutekano n'intwaro gutorera inyishu ico kibazo ngo hataragwa ibara ico gihe amasoro yaravuze ari menshi cane gose ndetse turagira ubwoba tukibaza yuko ngira ngo dutewe murakwiye nukuri kuri kutubara adutangariza ico kintu aduhora je nkajya kwibomba niho nzeye rasiyo y'abana ariko akacaza agashwiragiza abanyagihugu je nasaba umutekano mu mumbarize ndabasavye ndabasavye kabisa fukamye ku ruhande rw’umupolisi mupolisi dogegwa arahakana ko ivyo abanyagihugu bavuga ari byo ahubwo akemeza ko bamwe muri bo batera amabuye ku rupangu rwiwe nawe nyine agasaba abajije intwaro gutorera inyishu ico kibazo kuko nawe umutekano wiwe ubangamiwe urongoye zone buterere Ernest Nduwimana avuga ko izo mpande zibiri zose zamwituye kandi kwagiye gukemura ico kibazo Onera muco umuvugizi w'ushikiranganje bw'umutekano akaba yatumenyesheje kwazo gira icabishikirije ko amaze kugira amatohoza tugume mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura habakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje jamakinga muri zone ya Kamenge bidoga ko bariko baratozwa nishira hamwe Sotave Debu amafaranga amajana 5 batagishijwe inama babajije ngo bababwira ko arayo gushinga koperative yitwa Sangwe urongo ishyirahamwe sotave debu akamenyesha ko ayo mafaranga atozwa ngo hisunzwe amategeko agasaba abo bagendesha amakinga ko ngo boshika ku cyicaro cya sotave debu kugira ngo babasigurire neza ku byo badatahura ni nkuru ya jean marie vianney ngendakumana Abo bagendesha amakinga yo kunguruza abantu n'ibintu muri zone ya Kamenge nga mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko batanguye gutozwa ayo mafaranga majana 5 ku munsi wa gatandatu windi twaraye turangije bakamenyesha ko batasiguriwe neza ingene ayo mafaranga azokoreshwa. Ayo mafaranga bavuga yuko ngo ari koperative twebwe ntitwo bitahura ko ntimeze kuko bavuga ngo dutanga amahera majana 5 wumva ngo utatanze ngo nta kintu uzoza gusaba ngo kubiro ibyo bivuga ngo n'amashyirahamwe twebwe turacagowe kabiri nka mbere n'ayo mahera bariko baratwaka turiko turabarondera kugira bibakira amazu n'amaparasera ishyirahamwe utogenda kuyitura ati je ndagize ikibazo iryo ishyirahamwe ni ry'ubusuma ry'ubunyonyezi abo bagendesha amakinga yo kunguruza abantu n'ibintu mu kamenge basaba uburongo ishyirahamwe sotavedebu ko yotanga umuco ku bijyanye n'itozwa ry'ayo mafaranga dushaka tumenye umuco wayo hari umuntu ashobora kuvuga ati yarahinduye nk'ubuzima aho azoza kuyaronderera cyangwa akamenya ati amafaranga umuntu azogenda yarondera ko n'uyu ntawe tuzi twe twumva gusa ngo tanga amafaranga koperative irafise aho izoherera ukavuga ati dusambuye koperative umwe wese azokurayo umutahe wiwe cyangwa umuntu ahinduye akazi akavuga ati jiwe ko mpinduye akazi aka kazi ntakikabandanije reka ngende tugabure nayo nivyahinduka ayo mafaranga umva uzoshiyasubizwa gute Amos Havyarimana arongoye ishyirahamwe Sotavedebu amenyesha ko imbere yo gutoza amafaranga babanje kugirisha inama abanywanyi babo tarageze inama turavugana umugambi ujanye na koperative bisanzwe aha twaravuganye yuko buri mezi atatu tuzora twicara tugatanga ikiganiro cy'amafaranga yegeranijwe kwa mirongo itandatu n'umunani wumvise bamaze gutanga ayo mahera bemera umugambi bavuga ati twebwe turi tayari ikizoza cyose tubarire koperative bisanzwe simaka abantu bose babimenye ko uwo mwanya imbere y'uko ishingwa umukuru w'igihugu twese aduhamagarira kujya hamwe twe nta ngubu ziko zirakora amafaranga ariko atangwa n'abanywanyi uwarongo ishyirahamwe sutavedebu asaba abafise amakenga ko bobitura kugira ngo babasigurire neza ku bijyanye n'itozwa ry'amafaranga a new isanganiro isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri muri studio za radiyo isanganiro ano makuru tuyabandanirize mu gisata cha politike aho ikiringo cy'iminsi icumi arico cyahawe amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike hamwe n'amashengero ngo babe bimenyekanishije mu mugwi ujeje gutegura amatora seni ko bifuza kuzoyacungera amwe mu mashyirahamwe avuga ko kiringo ari gito kugira ngo abe yakwije dosiye yo gushikiriza uwo mugwi ariko rero umugwiseni bakabona ko batoza barongereza ibiringo baba batanze kuko vyo hava bigira ingaruka ku kirangaminsi c'amatora bikaba byavuzwe kuri uyu wa kabiri mu nama uwo mugwi ujeje gutegura amatora seni wagirishije ayo mashira hamwe muri ico gisata ca politike nyene bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bubanza baridoga ko bariko batozwa amafaranga y'amatora kandi ngo barumvise ko kuva mu ntango ya kuno kwezi kw'indwi abarizwa ayo mafaranga yotangwa n'uvyishakiye Nebura Matari w'iyo ntara akamenyesha ko hari ishyirahamwe ry'abadandaza bamusabye ko bobandanya batanga intererano y'amatora kuko ngo batari bwaheze kuyegeranya Terence Nobus Butoyi akanasaba wadandaza ko atawoboya kakunguvu ayari kwatozwa n'umugambwe uri ku butegetsi nayo ngo n'abari muri uwo muri uwo mugambwe gusa n'abandi bifuza guterera kandi naho nyene ngo nta nguvu zijamo nkuko metode ku w'Imana rongoye rwaruka ruhurikiye muri CNDD-FDD ahibubanza bimenyesha n'inkuru ya Space Caritas kabanyana amaresi amwe atangwa n'abariko begeranya iyo ntererano yanditse ko amafaranga agenda asumbasumbana biboneka ko ari ayo gutegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri aratangwa mu bibanza bitandukanye nko mu masoko mu mabarabara n'ahandi ayandi maresi kiretse ko ne biboneka ko ari ayo gutoza intererano yo gutegura amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ngo nayo mu mugambwe uri ku butegetsi nk'uko abanywanyi b'uwo mugambwe babitumenyesheje aranacafye ko inkona abanyagihugu bamwe bamwe bakiri Bidoga bavuga ko bari bumvise ko intererano y'amatora yahagaze kuva kuno kwezi gutanguye ariko ko yotangwa n'uvyishakiye nk'uko umukuru w'igihugu ngo yabivuze aho ni mu gihe mu bibanza bimwe bimwe atozwa ku nguvu nk'uko byagenze kuri uyu wa mbere ku mabombo ku mutumba wa Kagwema muri komene Gihanga aho uwaja kuvoma yabanza kwerekana ko yatanze iyo ntererano nk'uko abayatanze babitumenyesheje hagati y'umutumba buhurika na Musigati muri komene Musigati mu gatondo kuno wa kabiri abarengana bose bategekwa gutanga iyo ntererano nk'uko bamwe muri bo babivuze buramatari w'intara ya bubanza asigura ko hari ishyirahamwe ry'abadandaza ryamusabye uburenganzira bwo kubandanya ryegeranya intererano y'amatora kuko ngo batari bwaheze abo ngo nibo azi bariko batoza iyo ntererano terance nobisi butoya akanasaba abo badandaza gukurikiza amategeko ngo ntibayake ku nguvu ku bijanye n'intererano iri kitozwa ku ruhande rw'umugambwe uri ku butegetsi nahone ngo itangwa n'abanywa banywanyi b'uwo mugambwe atagahato eka n'abandi ngo bifuza guterera barayatanga nk'uko metode kuwimana arongoye urwaruka ruhurikiye muri CNDD FDD yabitumenyesheje Space kabanyani bubanza radio isanganiro aya makuru twabateguriye tuyabandanirize mu gisata c'amagara y'abantu aho abaganga 26 banonosoye ibyo kugorora abantu bamugajwe n’indwara zitandukanye ivyo bita kinezitherapy muri rw'igifaransa baronkejwe inyigisho zo gukarisha ubwenge bakaba bavuye mu mavuriro yo mu mihinga itandukanye y'igihugu umuyobozi w'itaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge muganga Marc Nimburanira mu birori byo kubaha impapuro zisozera izo nyigisho kuri uyu wa kabiri akabanyemenyesheje ko izo nyigisho zizogirira akamaro igihugu mu isuku n'isukura naho hari ibikorwa byo gukura imicafu no gutema ibiti mu ruhande rumwe rw'ikibanza cahozemwo isoko nkuru ya bujumbura bamwe mu barangurira imirimo mu baharangurira imirimo bemeza ko ivyo bikorwa byatanguye kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi heze nayo mwishiramwe atrabu rimwe riri eh, rimwe mu yariko yifadikanya n'igisagara ca bujumbura muri ivyo bikorwa risigura ko ico kibanza kigiye guhagarikwamwo vy'imfata kibanza amabusi yishirahamwe memento zizofasha kunguruza abantu abatwara abatwara mu makartier ni nkuru ya Marie Claire Kazineza ushitse kuri ico kibanza cahoze isoko nkuru ya Bujumbura ku ruhande rurabana nari igituro c'amabusi aja mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ubona igice kimwe gikikujwe n'amabati kurundi ruhande ukabona abantu bamwe bateramye abandi basa n'abarindiriye kubonana nabo bahanye isango umanutse gato ugakatira ibubamfu neza na neza arabana n'ibiro vya posita ubona ko ico kibanza kiriko kirasukugwa imicafu ya hahora yarakuwe iyindi nayo yegeranijwe ku ruhande rumwe bigaragara ko nayo nyene irindiriye gukugwa eka n'ibiti vyahahora vyaratemwe aho twaca mu gatondo ko kuri wa kabiri twasanze ivyo bikorwa bitariko birakogwa ariko vyaboneka ko iyo micafu n'ivyo bisigarira vy'ibiti birindiriye gukugwa bamwe mu bakorera imirimo iruhande y'ico kibanza hijanye no kudandaza batashimye kuvugira kuri mikro yacu batumenyesheje ko ivyo bikorwa bijanye no gusukura ico kibanza vyatangwe gukogwa kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze mwishira hamwe ryunguruza abantu n'ibintu atabu limwe mu yariko abazakora ico gikorwa batumenyesheje ko kibanza kigenewe igituro c'imfata kibanza c'imodoka zishira memento bavuga ko zitarashika mu gihugu zizokunguruza abantu zibatwara mu makartie atandukanye mu gisagara ca Bujumbura ivyo bikorwa byo gusukura ico kibanza bikaba biriko bikogwa na Trabu meri ya Bujumbura hamwe n'ishiramwe memento ibikorwa bategekanya kurangiza muri uku kwezi kwa mukakaro Marie Claire neza aya makuru tuyabandanirize mu ntara ya Ngoza havugwa ubukene bw'igitoro ibura rero ry'igitoro c'abaco mu bwoko bwa essence canke mazuta rirabandanya kwibonekeza mu gisagara ca Ngozi aho imodoka zimara iminsi itatu zitonze zirindiriye ko gishika kuri magendo ikibuni ca kinju ndende kigugwa amafaranga ibihumbi 10 iyo kibonetse banye imiduga bakavuga ko ubuzi busa n'ubwaha ubuzima busa n'ubwahagaze ni nkuru ya Polinaire Muzagara akariro ni kuri sitasiyo bupiri aho bita ku iferemi imodoka zimaze iminsi itatu zitonze kandi baheruka igitoro haraciye indwi zitatu iyo bumvise ko hari imodoka yagiye gupakira baca batondesha imiduga yabo kandi batazi igihe izoshikira bakavuga ko bakorera ku mwizero gusa hari n'ahandi usanga zimara iminsi irenga iyo mbere n'indwi igahera batonze abandi nabo bavuga ko imodoka bazigumije mu mazu abidoga gusumba abandi n'abafise imodoka zunguruza abantu nka porobogise yasi n'izindi bavuga ko arizo zari zitunze imiryango none ko akazi kahagaze n'abagendesha amafuso bajya kuzana amamesa mu rumuhonge bavuga nabo nyine benshi ko byanse tutibagiye imodoka z'amaporoje zikorera mu mitumba ibiciro byo kuyunguruza byaciye biduga ahatari hake inshuro zibiri kubera kuri magendi iyo igitoro kibonetse ikibuni cy'ilitiro n'igice kigugwa amafaranga ibihumbi icumi abanyagihugu basaba ababijejwe gutera umuti ico kibazo c'igitoro wahandiho ubuzima burahagarara ngozi ponari muzagara radio isanganiro mubivugwa mu nkino ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'icyenda muri studio za radiyo isanganiro mu guhinserukira gihugu w'amaboko volleyball waserukiye Burundi muri ya mahiganwa y'igikombe cha Afrika ariko abera mu gihugu cha Tunisia waraye utsinzwe mu rukino rwa mbere n'igihugu cha Misiri kuri seti zitatu kubusa Urundi bukaza gukina urukino rwa kabiri kuri uno wa kabiri igihe cy'isaha icenda aho buza gutana mu mitwe n'igihugu ca Maroc Uburundi bukaba buri mu itsinda B rigizwe n'ibihugu vya Maroc Misiri na Congo Brazzaville muyavugwa mu makungu imbere yuko dukurikirana bucana yandi y'amagara y'abantu nuko muri Republika Iharanira Demokrasi ya Congo umushyikirangange w'amagara y'abantu yarayatanze imihoho Dr ori irunga mu ikete ry'iwe yarungikiye umukuru w'igihugu yamenyesheje ko adashobora kwemera ko ubushyikirangange bw'amagara y'abantu bwo kwakwa umugambi wo kurwanya ikiza cya ebola umugambi wahawe ikigo cy'igihugu cya Congo kijeje ubushakashatsi inrb kikaba kiyobowe n'umwigisha jean jacques muyembe aho ni mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms riherutse kumenyesha ko ebola ari kiza kihutirwa kurwanywa buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu bucana magara y'amagara y'abantu guhahamuka ni indwara ishikira umuntu yagize ibibazo mu buzima yaciyemwo butari bwiza muganga Silver Sakubu yanonosoye ibijanye n'indwara zifatira mu mitsi yo mu mutwe atubwira ko umuntu aba yarakomeretse ku mutima ukabibonera ku nyifato igendera hinduka aho usanga yamana ishavu rimutuma akora ivyatokoze bucana ayandi y'amagara y'abantu na Francine ndiho kubgayo uguhahamuka gushigwa mu ndwara zifatira mu mutwe kuva kenshi ku buzima umuntu aba asanzwe abayemwo nk'uko tubibwirwa na muganga Silver Sakubu uwo muhinga yanonosoye ibijanye n'indwara zifatira mu mitsi yo mu mutwe atangura avuga ko umuntu yahahamutse bakunze kumwita uvuga ko yashishwe yatunduye yasisiye novuga ko hari umuntu aba kugira umwiheburo kuko ibyo bitari byiza sigaye bimwe bitabikomere ku mutima usanga ubuzima bwiwe mu byo cyane cyane imiyabaga imiyabaga kuko n'abantu bacirondera iyo bacirondera bagomba ati jewe sinkiri umwana nitwago nkunze kanatakuze abagihungabana rero ni abantu iyo bihuriranye rero uko haca haza ibintu bibi n'abantu basesererwa rwose bari très sensible hanyuma ugasanga wewe twebwe bakuze byo twabonye twabonye bimwe byo ntibidukoze kumugabo biraba birabakozeko gufasha umuntu yahahamutse bisaba ubuhinga n'ubwitonzi iyo bidakozwe kare bishobora gutuma uwo yababaye ku mutima agira intuntu hakagira n'aho atacifuza kubana n'abandi biri mu byo tuzogaruka ko muri bucana yandi y'amagara y'abantu izokurikira harakoze francine ndiho ku bwayo kuri iyo gucana ayandi magara y'abantu akaba ari no ngaha ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'ine muri studio za radiyo isanganiro ndangirije ko ano makuru twabateguriye ariko mbanze ndabibutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru zari ziyagize Bamwe mu baba muri quartier ya kabiri ya zone ya Buterere ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura baridoga ko umubano wifashe nabi hamwe n'umupolisi babana hafi Uh, nayo Ernest Nduwimana arongoye zone buterere avuga ko ico kibazo cabo banyagihugu akizi mushikiranganje bw'umutekano bakaba bemeye kugira ico bashikirije bamaze kubitohoza mu gisagara cya ngozi abakoresha ba nyir'imiduga bakavuga ko ubuzima busa n'ubwahagaze mwakoze rero mwebwe mwese mwadukurikiye yakoze na Eline Bere yamfashije kubw'uruganda rwa Radio Isanganiro nayo Dorine w'Imana yari mu buhinga bw'ivyuma mugira umunsi mwiza mwese murakoze